It's time. For DJ Rocky's Secret Files. Ipinaglaban kita. Pero ikaw lang yung hindi lumaban. Itago niyo na lang ako sa pangalang Rose. 19 years old from La Union. Nakilala ko tong lalaking to last August 2017. He is a nurse sa ITRMC sa Ilocos. Nung makilala ko siya, sa ICU pa lang siya nagjo-duty noon. And that time, na-confine yung lola ko, lolo ko ng two weeks sa ICU. Maybe tatlong araw na kami noon sa ICU. Pero hindi ko siya nakikita. And fourth day, night duty siya. At kami ng kapatid ko naman yung nakatoka na magbabantay that time. Nice siya. Medyo moreno kasi siya, kaya nung una hindi ko siya napapansin. Until nagreklamo yung lolo ko na masakit yung ulo niya kaya kailangan akong pumunta sa nurse station para sabihin yun. Actually, dalawa silang nurse na nandun that time. Nakaupo siya, nakamask, kaya hindi ko makita yung buong mukha niya. I talked to the nurse na nakatayo. And after that, pumunta na kami ni Lolo. Hindi kasi pwede yung dalawang bantay sa loob ng ICU. So, salita ng kapatid ko. It was around 10.30 ng gabi nung ako na yung sumunod para magbantay sa loob. At doon na nagsimula ang lahat. Napapansin ko na panay yung tingin niya sa akin. Siyempre, hindi na ako nag-assume na sa iba siya nakatingin. Kasi kami lang naman ng lolo ko yung nasa tapat ng nurse station. At hindi imposible na si lolo naman yung titingnan niya kasi tulog na. Makalipas ng ilang minuto, nabore na ako that time. So, nag-earphones na ako para makinig ng music. Then I closed my eyes para makapagpahinga. Natulog na ako that time nang biglang may lumapit sa akin na nurse at ginising ako. Nakita ko siya. Tinanggal niya yung mask niya at nagtanong, Ma'am, gusto niyo po bang paliguan ko si Lolo bukas? Hindi ako nagsalita. Tumangu lang ako. At tinuloy ko yung pagtulog ko. But then, nagtanong siya uli, Ma'am, apo po ba niya kayo? Hindi ako sumagot, tumangulang uli ako tapos natulog. Nagising ako ng mga 3 in the morning. Maybe nagugutom na ako. Lumabas ako para makalanghap ng hangin and at the same time bumili ng inumin. Pagbalik ko, nandun na yung kapatid ko tulog. So, nag-decide ako magstay sa labas, dun sa may pintuan. Pinagmamasdan ko lang si Lolo, tsaka yung kapatid ko. At hindi ko na namamalayan, yung lalaking yun na nurse, eh dumaan na sa harap ko. Ilang beses din siyang dumaan. Siguro, kung bibilangin, mga walong beses. Hindi ko nga alam kung anong ginagawa niya. So, I started to ask. Busy ka? Kanina ka palakad ng lakad eh. Hanggang sa sumagot siya ng, gusto mo lang upuan? Parang nangangawit ka na dyan eh. Umiti lang ako tapos umiling sa kanya sabay sabi ko ng hindi na, kaya ko. Mayang 6 in the morning uwi na rin ako. So, pagkatapos kong sabihin yon, kinuhaan niya pa rin ako ng upuan. So no choice kundi umupo pa rin ako. And that time, Di ko maiwasan, meron na ako nararamdamang kilig para sa kanya. I don't know, pero feeling ko naman, good guy naman siya. Two years single naman na ako. And, nung nakilala ko siya, akala ko siya na. Around 7.30, nag-aayos kami ng gamit ng bunso para makauwi na bawas kalat sa lagayan ng dagamit. And that time, off na rin daw siya ng duty. Palabas na kami ng ospital nung nakita siya ni Ading sa likuran namin. Tapos, biglang nagulat kami. Nagkagulatan, nagkangitian. At ang nasabi ko na lang ay, I'm sorry ha. Nagulat lang kasi ako sa iyo. Tapos nagtawanan na lang kami. At habang palabas kami ng ospital, nagkaroon kami ng small conversation tungkol sa kung saan man kami nakatira. At nakakatuwa lang kasi yung barangay namin, parang 15 minutes away lang sa isa't isa. Hindi naman namin naitanong yung name ng isa't isa. And to be honest, Gumugol ako ng tatlong araw para hanapin siya sa Facebook. At dalawang araw bago niya ako ma-accept. At doon na nagsimula ang lahat. Four days after may nag-chat sa akin na babae. Sinasabing boyfriend niya raw si Rod. At nagsasabi na pregnant daw siya. Nagulat ako that time kasi ang sabi sa akin ni Rod, single siya. At two months break na sila ng ex niya. Papunta ako ng hospital that time para bisitahin yung lolo ko. Nung mag-chat sa akin yung babae at nag-congrats na lang ako sa kanya para sa kanila ni Rod. And that day, hindi ko kinausap si Rod nung dumating ako sa hospital. Inawasan ko siya sa tuwing lalapit siya sa akin. At siguro nagtataka siya, kaya hinila niya ako papunta sa likod malapit sa restroom. At tinanong niya ako kung bakit. Kung ano ba daw nangyayari. At sinabi ko, ano ba? Ano ba talaga yung totoo? Dalawang linggo na, Rod. At hindi ko alam kung ano ba talagang totoo sa'yo. Sino yung Zia? Ex mo ba siya? Siya, mo, siya ba yung ex mo two months ago? Pregnant ba siya? At hindi ko maipaliwanag yung reaksyon ng mukha niya that time. Parang nagulat na lang siya na hindi ko alam. Tapos ang sabi na lang niya, hindi totoo yung sinasabi ni Zia. Hindi daw siya buntis at matagal na daw sila talagang hiwalay. Sinabi rin niya sa akin na wag, wag ko na daw siyang replyan yung Zizia na yon. At yun nga ginawa ko. Hanggang sa dumating yung time na nailabas na namin si Lolo sa hospital after a week. And it's been one month and two weeks na hindi kami nagkita uli nun. Pero na doon pa rin yung communication. And then, come October 2017, doon nagkita na kami uli. Sinundo niya ako sa bahay at pumunta ako sa kanila para mamasyal. Kasi fiesta nila that time. He asked me to sit down for a while and talk. Yun, nag-usap kami and explain niya lahat. He asked me, paano kung buntis si Zia? mag stay ka ba? o iiwan mo ako. Hindi ako umimik. Tiningnan ko lang siya. Eh hindi pa naman ako sigurado kung buntis siya eh. Hindi naman sigurado kung ako talaga yung ama o hindi. Sabi niya. Eh sumagot ako ng, hindi ko alam, ewan ko, siguro, baka. Pero, lang yan naman, ba't ganun? Naiiyak na ako that time pero pinipigilan ko lang. Ang bilis kasi ng pangyayari, di ba? I don't know if anong gagawin ko, kung anong sasabihin ko. And then, 12 midnight. Sinabi ko na sa kanya na ihatid na ako sa amin. Nang makarating ako sa bahay, hindi pa ako natulog agad. Nag-isip ako. Natulala. Hanggang sa tumunog yung cellphone ko. At nakapagbasa ako ng text niya na sabi niya magiging maayos din ang lahat. Nagtiwala ako. After three months, okay naman. Sinalubong namin ang bagong taon na masaya. Dumaan ngayong Valentine's Day, 2018. We were both happy that time. And then, February came last week. Gumuho na yung mundo ko nung chinata ko ni Zia. She told me nakabit ako. Malandi ako. Nalaya, nalayuan ko daw si Rod kasi malapit na daw siyang manganak. Na ako daw yung dahilan kung bakit hindi magiging buo yung pamilya na magiging anak nila. Kasalanan ko raw ang lahat hindi lang yun. Kasi tinatrash talk din ako ng mother ni Zia. Pati mga kaibigan ni Zia, eh, sinasabihan na rin ako ng masasakit na salita. Mga agaw daw ako, nakikihati raw ako sa pagmamahal ng iba, para daw akong aso na habol ng habol kay Rod. That time, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. If itutuloy ko ba o hindi na. Kung susuko na lang ba ako o bibitaw. Hindi ko na alam. Noong mga panahong yun, hirap na hirap ako. So I decided na magsabi sa kaibigan ko. And I told them yung ta- totoong nangyayari between me and Rod. Ang sabi nila, bumitaw na lang daw ako. Kasi wala naman akong pinangahawakan kay Rod. At baka iwan rin niya ako pagkapanganak ni Zia. Pero kasi, ang sabi ni Rod eh, mahal niya ako. Susuportahan lang daw niya yung bata. At naniwala ako sa kanya. Buo yung binigay kong tiwala sa kanya. Hindi pa rin ako nakinig sa mga kaibigan ko. Nagpatuloy yung namamagitan sa amin ni Rod. Secret sa side niya. Pero sa side ko, open pa rin. At sabi niya, mas makakabuti raw yun sa amin. Come April 2018, naging limitado na yung oras ng pag-uusap namin sa phone. May mga araw na rin na hindi na kami nag-uusap. Paliwanag niya sa akin na hawak raw kasi ng ex niya yung password ng account niya. So hindi na siya makamessage sa akin. At uh, kapag umuuwi raw siya, Pinapatay daw ni Zia yung phone niya. At nakikita ko na lang sa My Day ni Zia yung mga pictures nila together. Na masaya. Nasasaktan ako. Sobra. Yung halos hindi ko na maramdaman yung sarili ko sa sobrang paghagulgol ko. At wala na akong ibang naririnig kundi yung pag-iyak ko. Hanggang sa sinabi ko na sa sarili ko na tama na. Tigil na ako sa pagiging tanga. Niloloko lang naman ako eh. Ano ba, gumising na ako? Gumising ka na nga sa katotohanan na kahit kailan hindi ko yung pipiliin niya. Pero alam mo yun, every time na pinipigilan ko yung sarili ko at sinasabi na dapat lumayo na ako sa kanya. Siya naman tong magpipigil sa akin. At sabi niya sa akin, hindi niya daw kayang mawala ako sa buhay niya. And then, one day, nag-chat si Zia. Sabi, anong problema mo? Ano bang gusto mong mangyari? Pwede bang layuan mo na kami? Hindi ka pa talaga titigil sa kalandian mo? Wala na bang ibang lalaki dyan? Si Rod pa talaga na magkakaanak na yung lalandiin mo? Hiyang-hiya na ako sa sarili ko that time. Pero pinilit ko pa rin ipaglaban yung pagmamahal ko kay Rod. Mahal ko eh. Mahal ko talaga ng sobra. Kaya nung time na yun, nagkasagutan kami ni Zia. At doon na ako nasaktan nang sinabi niya na, Ano, masaya ka na ba? Masaya ka na ba na dahil sa'yo ay hindi mararanasan ng anak ko ang magkaroon ng buong pamilya? Bigla akong natauhan sa sinabi niya. Napaisip ako that night. Umiiyak. Tinatanong ko sa sarili ko kung tama pa ba na ipaglaban ko yung pagmamahal ko kay Rod kahit may mawawalan ng isang ama. Paulit-ulit kong sinasampal yung sarili ko para magising sa katotohanan na mali ako. Hanggang sa April 28, nagkita kami uli ni Rod. Kami lang sa bahay that day. Nag-usap ng masinsinan. Ipinagpipilitan niya na mahal niya ako. Na hindi raw siya magiging masaya kay Zia. At hindi niya raw kayang mawala ako sa buhay niya. Ako daw yung gusto niyang makasama habang buhay. Ako lang daw yung nag-iisang babae sa buhay niya. Kasi ako lang daw yung makakapagparamdam sa kanya na mahalaga siya. Binigyan ko siya ng pagkakataon. Lumambot yung puso ko. At sinabihan ko siya na sabihin kay Zia yung totoo na kami pa rin. At sabi niya gagawin naman daw niya. May 2, 2018, nararamdaman ko na parang may mali. Parang iba yung nararamdaman ko. And then I realized, three months na akong delayed sa menstruation ko. Sinabi ko kay Rod. Then sabi niya magpa-check up daw ako. Kasi baka early symptoms na meron akong infection sa matres. Pero naisip ko naman, hindi naman ako nagdudugo. If yung infection ko lang naman, meron naman akong medicine. So I decided to buy PT. Tatlo pa talaga yung binili ko para sigurado. Main sex nung ginamit ko yung PT. 8 o'clock. Hinintay ko munang matapos lahat ng gagawin ko sa baba ng bahay. At nung pumasok na ako sa kwarto, doon ko na sinubukan. First attempt, positive. Nagulat ako, kinabahan, kasi sabi ko no way. Sinubukan ko uli and for the second and third. Positive talaga. Nag-breakdown na ako that time sa banyo, umiiyak ako. Tinatanong ko ang mundo kung bakit nangyayari sa akin lahat ng kamalasan sa buong mundo. Hindi to pwede. Bakit ako pa? Ano nang gagawin ko? Ano na lang yung iaharap ko sa pamilya ko? And after what happened between me and Rod, parang pinatunayan ko na rin kay Zia na malandi ako. Kasi nagawa ko pang magpabuntis kay Rod na magiging ama ng dinadala niya. And that time, I don't know where to start. Hindi ako makatulog gabi-gabi finals namin yun, kailangan ko pa rin pumasok kahit masakit yung ulo ko that time. Pero dahil sa sobrang pahagod at walang pahinga yung pag-iyak ko, nanghina yung buong katawan ko at nahimatay na lang ako. Pagising ko, nasa clinic na lang ako nakahiga. At nandun lahat ng friends ko and the doctor said, gising na siya. Sabi ng isang friend ko, okay, kailangan mo pahinga kasyadong mapagod at kailangan mo rin kumain. Kailangan magpakalusog ka para dyan sa baby mo. And then, sinabi na ng doktor, kailangan mo alagaan yung sarili mo. Yung iba kong kaibigan na pasigaw, Buntis ka? Hindi na ako nakaimik. Nagsimula na lang tumulo ang luha ko. Paano na yan? Sa August na yung practice teaching namin. At malamang sa malamang kapag nalaman na buntis, makikick out na ako sa school. Napahugulgol na lang ako sa oras na yun. Sinabihan ko na muna sila na gusto kong mapag-isa. At yun, iniwanan na muna nila ako. Nag-decide na akong sabihin kay Rod yung kalagayan ko. Sinubukan ko siyang i-message through Facebook pero nakablock na ako sa kanya. Tinawagan ko siya, tinetext pero wala siyang reply. At hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Sinubukan ko na rin i-message si Zia pero sin lang ako. At hindi pa alam ng parents yung kalagayan ko kasi magkakalayo kami. Si Lolo at Lola, sila lang yung kasama ko sa bahay. Pero maski sa kanila, wala akong lakas ng loob para sabihin yung totoo. Tinawagan ko si Mama kinagabihan. I told her na nag-break na kami ni Rod. Nakipaghiwalay na ako kasi ayoko na. Ganon din yung sinabi ko kina Lolo at Lola. And then last week na May, umuwi ako sa amin that time. Hindi pa rin naman halata na buntis ako kasi medyo chubby ako. At wala, wala naman akong masyadong dinaramdam. Kinausap ko yung best friend ko pag uwi ko sa amin. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa amin ni Rod, yung nangyari, at kung ano yung kalagayan ko. Sinabi niya sa akin na mas better na sabihin ko na lang sa family ko para maalagaan nila ako. Pero I refused kasi hindi ko kaya eh. May 29, birthday ni Mama. Pumunta kami sa dagat para doon mag-celebrate. Maraming tao, masaya, nag-enjoy ako ng sobra. Parang nawala nga lahat sa isip ko yung problema ko that time. Pero nung umuwi kami sa bahay, bumalik lahat yung galit, yung sakit, at yung pagsisisi. May 30, nagpaalam ako kay mama na may lakad ako. Pero pumunta talaga ako sa city para magpa-check up at magpa-ultrasound. At doon ko nalaman na mahina yung kapit ng bata. Kaya kailangan ko daw magdoble ingat. No stress dapat kung pwede. Kasi makakaapekto daw nun ng sobra sa pagbubuntis ko. Iniwasan ko lahat. Lahat June 5, bumalik na ako sa bahay ni na lolo at lola. Pagdating ko doon, nag-aayos sila. Naglalampaso si lola ng sahig that time. And accidentally, naapakan ko yung wax na buo kaya nadulas ako. Tumayo agad ako. Pinapagalitan ako ni Lola that time na hindi raw ako nag-iingat. Bakit na ako sa kwarto nang biglang sumigaw si Lola? Dugo! Dugo! Tiningnan ko siya at nakaturo siya sa akin sa likuran ko. Hinaplos ko yung damit ko at tiningnan ko yung kamay ko. May dugo. Biglang tumulo yung dugo. Kinabahan ako na takot. Dali-dali akong tumawag na ambulansya. Itinakbo ako sa ITRMC. Nasa emergency room ako that time. Hanggang sa wala na akong maalala. Nawalan na ako ng malay. Nang magising ako, nasa private room na lang ako. At nasa tabi ko na sina mama at papa. Umiiyak habang hawak yung kamay ko. Tanong ni mama, Anak, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang alin ma? Sagot ko. Nabuntis ka na limang buwan ka ng buntis, anak. Sabi ni Mama. Umiyak na lang ako at nagsorry sa lahat ng nangyari. At naalala ko, Ma, kumusta yung anak ko? Nagtinginan na lang sina mama at papa. Tumingin si mama sa akin at umiling. Ma ano? Sumagot ka ma! Anak, I'm sorry. I'm sorry to say this, but it's not your fault. Miscarriage lang nangyari sa anak mo. Hindi mo naman yun sinasadya paliwanag ni Mama. <laughs> Hindi ma, baka nagbibiro ka lang. Hindi ma, hindi yung baby ko. Ma, yung totoo ma. Ma, napakagulgol na lang ako. At sinisisi ko yung sarili ko. Sabi ko, it's my fault. Kung nag-ingat lang sana ako, kung nakita ko lang sana yung wax. Siya na lang yung natitira sa akin, no? Oh. Siya na lang yung dahilan para ipagpatuloy ko yung buhay ko. Not this time. At patuloy ako nagsisisigaw sa loob. Hanggang sa tinurukan nila ako ng gamot, pampakalma. At nakatulog ako. Three days akong nagstay sa hospital. And then I decided to go home. Tapos inuwi nila ako sa amin para makapagbakasyon. Kung magsasalita ako, tipid lang. Kung gusto ko, tatango lang ako. Kung ayaw ko, iiling lang ako. Masakit pa rin. Mahirap tanggapin ang lahat. His promises to me na babalik siya, pinangahawakan ko pa rin. Kaso binalot na ng galit yung puso ko nung nawala yung baby ko. June 9, may nakita akong post ni Zia. One month One month old na yung anak nila ni Rod. Nakita ko masaya sila pero habang ako in pain. Ang sakit-sakit. At galit na galit ako sa nangyayari. Kaya that night, nag-message ako kay Zia. At ang sabi ko, sorry ah. Sorry kung nakaistorbo ako. Since naka nakablock naman ako kay Rod, at nag-change ako ng SIM card, kaya wala na sa akin yung number niya. Ikaw na lang ang ime-message ko. Masaya na ba kayo ngayon? Nagkatuluyan na kayo? Misis ka na pala niya ngayon. Pakibasa na lang to sa harap ng mister mo, ha? Hi, Rod. Kumusta ka na? Nasaan na yung mga pangako mo na babalikan mo ko? Buti buhay ka pa. Buti nakayanan mo nang wala ako. You know what? Ikaw yung pinapangarap ko noon eh. Ikaw yung gusto kong iharap sa altar. Eight months, eight months ang inaabot ng relasyon natin. Ganon katagal. Alam ko, in the first place na magkakaroon ka ng anak, pero sabi mo sa akin, wag akong bumitaw. Wag akong sumuko, ba? Diba? Kaya ipinaglaban kita. Kahit na wala ka man lang nagawa para maipagtanggol ako kay Zia. Maybe, tama lahat ng ibang tao na mas mahal mo pa rin siya kaysa sa akin. Na wala akong laban sa kanya kasi buntis siya. Wala akong karapatan sa iyo kumpara sa kanya na magiging ina ng anak mo. Ang dami kong ginawa just to win you. Alam mo lahat ng sakripisyo na ginawa ko just for you. Nagmakaawa rin ako kay Zia. Binaba ko yung pride ko, nagpatalo ko sa mga friends niya kasi yun yung sabi mo, 'di ba? Sabi mo yun yung makakabuti sa atin. You promised a lot, Rod. You made me believe na magkakaroon tayo ng happy ending after all. Tapos ngayon, makikita ko na lang na masaya ka. Na habang ako in pain, hindi mo alam kung ano yung pinagdaraanan ko ngayon just to love you, Rod. You're so selfish. And I know kahit masaya ka na, masaya na kayo, gusto ko lang sabihin sa'yo to, na nagsisisi ako na nakilala kita. Pinagsisisihan ko lahat. Na pinapasok kita sa buhay ko na tinanggap kita na nagtiwala ako sa'yo na minahal kita. Pinagsisisihan ko lahat. At alam mo ba kung gaano ako nasasaktan ngayon? Alam mo ba kung gaano kahirap tiisin lahat ng sakit? Sinubukan kitang e-let go. Ang daming beses pero ang sabi mo sa akin, wag kasi hindi mo kayang mawala ako sa buhay mo. Ang sabi mo sa akin, mahal na mahal mo ako kaya wag kitang iwan. Lumalaban lang ako. Lumaban ako nung time na yun pero hindi ako bumitaw. Kumapit ako sa iyo at hindi kita binitawan. Nagtiwala ako. Yun yung sinabi mo sa akin, di ba? Magtiwala lang ako, nakinig ako. June 8. Alam mong tinapos ko na lahat but you asked me one more chance. Pinayagan kita na mag-usap tayo and you begged me. Sinabihan mo ako na ipaglaban kita at maniwala. I trusted you. Sana nung una palang nalaman ko sana nalaman ko na ganyan kakaloko. Sana nalaman ko na hindi pala talaga tayo. Noong pa lang. Na hindi pwede. Sana pala, noong pa lang na nalaman ko na sa'yo talaga yung bata, iniwan na kita. Sana iniwanan na lang kita And then, after three minutes, may nag-message. Si Rod. May pumilit ba sa'yo na mahalin ako? Wala naman, diba? Minahal kita, totoo yun. And I'm sorry, pero priority ko yung anak ko. Noong mga panahon na nag-decide na ako ipaglaban ka, wala na sumuko ka. Tinatawagan kita, tinitext pero hindi kita makontak at wala kang reply. Nakablock na rin ako sa FB at Messenger account mo. I asked your friends kung nasaan ka at nalaman ko na nasa ospital ka. Pero nung makita ko yung papa mo, ang sabi niya sa akin, hindi na daw ako kailangan. Layuan na lang daw kita para sa iyo kakabuti ng lahat. At galit na galit sa akin yung mama mo. Nasampal niya ako that time. Nagpapaliwanag ako at ang sabi nila, lumayo na lang ako at wag na kitang guluhin pa. So wala na akong nagawa at bumalik na ako kay Zia. Hindi ko kasalanan na iniwan kita at ikaw, at ikaw, ikaw ang may kasalanan kasi ikaw yung lumayo. Ikaw ang sumuko. Sobrang sakit ang nararamdaman ko that time. At sinabi ko sa kanya na, do you really think na maniniwala ako sa'yo? Kasi, kung talagang gusto mo akong makausap sa simula pa lang, dapat pumunta ka sa bahay. I'm sorry, Rod. Nung time kasi na yon, may nagsabi sa akin na masaya ka na with your newborn baby. Ang sabi kasi nila sa akin, masaya na si Zia, masaya ka na, kaya kaya mo na nawala ako. Buntes ako that time, Rod. Sasabihin ko na sana sa'yo, kaya lang, wala ka. So I decided to take care of my baby alone. Lahat ng pagmamahal pinaramdam ko sa baby natin habang nasa sinapupunan ko siya. Kahit wala ka sa tabi ko, kahit na hindi mo alam, because I'm strong. Mahal ko yung baby natin. At ayoko makihati siya sa pagmamahal ng kanyang ama. Masaya na kayo, di ba? At sabi ko sa sarili ko, Itong baby na to, ang magpapatunay sana na kahit hindi buo ang family niya, mararamdaman pa rin niya yung totoong pagmamahal. Buo yung pagmamahal na ibibigay ko sa kanya. Because I'm not afraid to be alone. I'm just afraid na tatanungin na magiging anak natin kung nasaan yung tatay niya. Kaya lang, sasabihin ko ba na nandoon siya sa ibang bahay, binubuo yung pamilya niya sa iba. Pero lahat ng yun, masakit na lang ngayon. Kasi after everything, lahat ng sakripisyo ko nawala yung baby. Nalaglag yung baby. Yung nag-iisang naging buhay ko nawala na naman. Nabitawan. At galit na galit ako sa sarili ko. Na siguro kung hindi mo sana ako iniwan, buhay pa yung baby ko. Na kung sana hindi kita minahal, hindi sana ako nawalan ng baby. I hate myself. I hate you. I hate everyone. And to be honest, it's all your fault. Kung sana, inayaan mo na lang ako noon. Wala sanang ganito na nangyayari ngayon. Hindi sana ako nasasaktan. Hindi sana ako nahihirapan and I wish sana ikaw na lang yung nawala. Ikaw na lang sana. Total, wala ka namang paninindigan, ba? Diba? You don't know what I feel right now. Yung nararamdaman ni Zia na sakit. Walang-wala lang yun sa nararamdaman ko. Hindi mo ako pinilit na mahalin ka. Pero you beg me not to leave you. Hindi ko kayo mapapatawad. Kung kaya nyo ibalik yung buhay ng baby ko, siguro mapatawad ko kayo. At yun na yung huling message ko kay Rod. Hindi ko na nireplyan yung message niya. Hindi raw nila alam na ganun yung pinagdaraanan ko after everything. Alam mo, Hirap na hirap ako ngayon. And then I realize, kung mahal mo talaga yung isang tao, kahit anong gagawin mo, no? Kapag nag-uusap tayo tungkol love, lahat tayo nagtatalo sa laban. Lahat tayo sumusugal. And there is one thing na sigurata, sigurado tayo sa pagmamahal. Yun ay pagiging totoo sa nararamdaman. Yung minsan kahit makasakit ka, basta mahal mo siya, go. Kabit na kung kabit, go. Kahit bakla ka, go. Tibo ka, go. Maganda ka man, sobrang bata ka, go. Pero sana naman worth it. Kaya sa lahat ng katulad ko na gustong pumasok, o oh, iniisip pa rin pa lang na pumasok sa ganitong sitwasyon? Please stop. Please. Kasi hindi madali. At kahit kailan, hindi naging madali ang pangingig, pagiging pangalawa sa puso ng ibang tao. Always remember that. At habang maaga pa, hinto na. secret file was sent to us by Rose. Ayan. Alam mo, gusto kong makiramay sa pagkawala ng baby mo, Rose. Ayan, I'm very sure marami po pinag, uh, ah, maraming tao ngayon na pinagdaraanan yung ganyan. 'di ba? Yung hindi sila yung priority, na naging temporary lang ang lahat. Kasi hindi nasala ng maigi, 'di ba? Hindi ka sigurado, pero pinasok mo pa rin. Hindi lahat ng masaya tama, Minsan kung ano pa yung mahirap gawin, yung pa yung tama. Kaya sa mga best po natin out there na talagang um, may gustong sabihin sa ating seeker file sender na gustong mag-share ng kanilang nararamdaman o di kaya naman may gustong sabihin, ayan, i-shoutout sa lahat dahil pinagdaanan nila itong klaseng storya na ito. I would love to hear it. Comment ka na, hanapin mo yung Facebook page ko, Rakatera R-A-Q-I-T-R-R-A. Click send message. A microphone icon will appear on your mobile screens. Press it, hold it until matapos kang magsalita. 30 seconds po ang maximum time ng VM ninyo. You may also post on our social media accounts, Yes, the best Manila. Mag-comment uh, po kayo kayo sa aming Facebook Live. Ayan. Hanapin niyo po yung Facebook Live namin. Comment na po kayo there. Tweet us, yes, the best Manila Rakitera. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky. And of course, you are listening here at the Millennials Choice 101.1. Yes, the best live pa rin po tayo sa Facebook page ng Yes, the best Manila. This brought to you by ACS Manila. Ang sakit na lalamunan ko. Arman Gabuat, FMRG Mogato, hello. Kasi, MJ Tulyaw, hello po. Uy, nagano tayo? Nag-post tayo sa FB Live. Alam mo yung feeling na hindi hindi naman na talaga iba yung storya na to sa ibang storya. Bakit ganun? Nag-ano ba tayo? Nag, nag post tayo? Ba't di na gumagalaw? Ha? O gumagalaw pa naman siya. Hey Google! How are you? I'm doing great, thanks for asking. What can I help you with? Si Google kung Hey Google, how are you? I'm doing great, thanks for asking. What can I help you with? Okay, Google, The second ingredient is one 3-pound chicken cut into pieces. Ano daw? Ayan, di naman nag-pause. Ayan. Albert Capiral. Gumagalaw naman, sabi ni Rakitera fan. Hello kay Junski Hovillar, Joff, Kijon Elmer Lina Jr., Jody Salvador, hello. Alam mo ba, alam nyo ba, nakakatuwa kasi nandito si Google. Mm-mm. Pakantay ko si Google. Um, hey Google, can you sing a song? La la la la la la la la Oh, wow. Hey Google, can you sing I Will Always Love You by Whitney Houston? Hey Google, can you sing I Will Always Love You by Whitney Houston? It looks like you haven't chosen a default music provider. You can do that in the Google Home app, then try asking again. Ah, may ganun pala. Try asking again. Okay, sige, iba na lang. Maarte ka. Okay. Hey Google, can you sing Do Re Mi? It looks like you haven't chosen a default music oh, provider. You can do that in the Google Home app, then try asking again. Okay. Hey Google, what's the sound of the horse? Here's what a horse sounds like. Okay, hey Google, what's the sound of a cat? Here's what a cat sounds like. Meow. Oh, get... Hey Google, what's the sound of an adult? Sure, for that, you can talk to guess that sound. Does that sound good? And now, you're gonna get. <laughs> hey Google! Do you want to talk to guess that sound? Okay, go, go, go. Yes, Google. All right, getting guess that sound. This is Guess That Sound. Drums, drums! Welcome to Guess That Sound, where we play a sound and you try to guess it. Okay, you'll try to play. play Are you ready? Oh, I'm ready. How many sounds do you think you can guess? Okay, go. Two. I think two. Great. How many sounds would you like to guess? Four. Guess that sound isn't responding right now. Try again soon. Oh, eh, ay ni Trixie Orlano, um, Hey Google, what's that? I know the belt and the pa. <laughs> hey Google, what? Okay, what does the fox says? Hey Google, what does the fox says? Ring ding ding ding ding a ding and wah pop pop pop pop pop pow. Oh, or so I've heard. Ang galing. Hey Google, do you know who Rakitera is? Ring ding ding ding ding a ding and wah pop pop pop pop pop pow. Or so I've heard. Okay. Hey Google, who is Rakitera? Sorry, I'm not sure how to help with that. <laughs> hey Google, do you know 101.1 Yes the Best? Sorry, I can't help with that yet. Okay, Google, tell me a joke. Sabi ni Paolo Asadad. What did the vinaigrette say to the refrigerator? What? Close the door, I'm dressing. Ah! <laughs> oh my god, that is so funny. Hey Google, do you think you're funny? Thanks, I think. Okay. Um, hey Google, Kiko Kaliko is asking if what is the number one radio station in the Philippines? Hey Google, what is the number one radio station in the Philippines? Sorry, I don't know how to help with that. Ah. Hey Google, do you know how many islands are there in the Philippines? 7,107 islands. On the website explore.traveloka.com, they say, How many islands are there in the Philippines? While most people would say 7,107 islands, this is no longer the case. Hi. The National Mapping and Resource Information Authority has discovered previously unknown islands that have increased the count to 7,641. Ah. Hey Google, do you want to die? One time my server crashed and I had a near death experience. I saw the light. Turns out it was an LED. <laughs> Wait lang. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Rose Secret File. Pakinggan na natin ang mga best natin na nag-comment for a secret file today. Let's listen to Rika's voice message. At Joanna Murillo's voice message. Sorry. You should have stopped it before it started. Everything is a choice, and you chose to be in that complicated situation. Ate, wag maging tanga. Wake up. Wag maging desperada. Move on. Other promises are meant to be broken, kaya wag mong pahawakan niya mga pangako na sinasabi niya. Let him go and free yourself. You deserve it. Mm-hmm. More power, CJ Rocky. Thank you. Maraming salamat. Alam mo, marami talagang desperada sa pag-ibig, no? Hindi talaga may iwasan na may ganun. Sabi nga, um, do not be desperate in love. Always be delightful. 'di ba? You shouldn't beg for someone to love you because the person who truly loves you will never really leave you. From John Ray Nafero says, um, Good morning, DJ Lakitera. Wait lang um, po, medyo malaki, malaki, malakas po yung ano, background uh, noise niya. So, hindi natin siya maipiplay dito. Mahirap na. Mm, baka may marinig po tayong iba doon. <laughs> <laughs> Eto naman, ang sabi dito ni Elmer Brizo, huwag kang mag-alala, marami nagmamahal sa iyo. Andiyan ang mga magulang mo at uh, mga lolo at lola mo na hindi ka pababayaan. Always pray para sa bibi mo, gagabayan ka kahit saan ka man. At huwag mo nang intindihin yung ex mo. Ayan. Dahil makakarma din yan. From Abigail Ibarrieta. Um, good morning, DJ Rocky. Morning. Um, sa letter sender po natin, masasabi ko sa kanya is, hindi hindi natin siya masisisi kung bakit siya naging bitter, right? Mm-hmm. Kasi kahit naman sino yung napunta sa sitwasyon na ganun, ganun yung gagawin natin. Mm-hmm. Love all it takes, ika nga, di ba? Mm-hmm. So, para kay ate girl, sasabihin ko na lang sa'yo na be strong, atatag, and siguro, plan talaga ni God na mawala yung baby mo kasi, para hindi na matuloy or makontinue pa yung relasyon nyo nung lalaki na yan. So, God bless and take care na lang always and lesson learned na lang tayo ate, no? Mm-hmm. That's all. Thank you. Ayan, lesson learned, sabi ni Abigail Ibarrieta. Virgie Oravla says, Grabe DJ, sobrang dilita ko Parang na-open up yung mind ko na pakawalan ko na siya. Ayokong maging second lang. Gusto ko ako yung magiging priority. Mm-hmm. Move on na lang, move on. Grabe, kaiyak. Sobra. Mm-hmm. Oh, sa mga nakaka-relate ngayon, I wanna hug you guys. Alam nyo, ano talaga to eh, um, hindi talaga to bago na sa mga best natin out there. Maraming tao yung dumadanas ng ganito, ba? Diba? Alam mo yung, sila yung babae mismo, pero sila yung talaga naghahabol sa mga lalaki. And then, pag na-jauntis na, ba diba, iniiwan na, yung mga ganun, hindi na talaga bago to sa panahon ngayon eh. Kaya bibihira na lang talaga at saludo na lang din talaga sa mga lalaking kayang panindigan yung ginagawa nilang ah, mga kababalaghan, ba diba? Yung mga may pananagutan. At sa mga babae naman na tumatayong ano, ama ng mga anak nila, congratulations pa rin sa inyo and happy Father's Day na tumayo pa rin kayong ama, ba diba? ng inyong mga anak kahit wala yung ama talaga, yung biological father nung dinadala ninyo o kaya naman yung naisilang ninyo, eh talagang gumagawa pa rin kayo ng way. But anyway, sa mga nakaka-relate po, lagi niyong tatandaan na you shouldn't settle for um, anyone na hindi mo naman talaga, alam mo yun, dinedeserve. Meron talagang isang tao out there na hindi lang magpaparamdam o hindi lang magsasalita ng I love you sa'yo. Hindi lang magsasalita ng mga mabulaklak na salita. Hindi ka lang padadalhan ng bulaklak. Kundi, atong lalaking to, hindi lang siya basta-basta nagsasalita ng mga kuno ano kundi nag-e-effort at nagsasakripisyo para maging masaya ka sa buhay mo. Doon mo kasi makikita yun eh kapag uh, ano, kapag uh, medyo naghirap yung yung sitwasyon ninyo. Tapos may mga pinagdaraanan ka. Tapos he's there sticking with you through thick and thin. Bes, maybe that person is for keeps, ba? Diba? Pero kung ganyan, nandyan lang lulubog, lilitaw, lulubog, lilitaw, kapag kung kailan mo lang, kung kailan lang siya available, kung kailan lang convenient sa kanya, hmm, mag-isip-isip ka pag ganun klase ng lalaki or partner, yung nakikita mo na nakaka-date mo. Because real men, ba? Diba? Real, real men will make you feel that you are a queen. Ganun. Shinjero Baby Boy Pilongo says, Magandang umaga ikaw, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang kay ate kong girl. Ate kong girl, alam mo, pag-ibig mo kay kuya parang talaba. Kahit patay na, kumakapit pa. Alam mo nang may asawa at magkakaanak pa. Tapos, lumabang ka pa rin. Parang pakikipag-away lang yan eh alam mo ng kutsilyo yun sa'yo, baril yung kalaban mo. Lalaban ka pa rin, alam mo kahit na talo ka. <laughs> Huwag ganun. Yun lang. Thanks. <laughs> Nakakatawa yun, no? Yung sa'yo, kutsilyo lang, tapos yung kalaban mo, <laughs> baril lang yung alam mo na talo ka, pero lalaban ka pa rin. Lalaban ka pa rin ng patas. Meron kasi talagang mga, ano, relasyon na hindi na dapat kasi talaga pinapasok. ba diba? Na alam mo ng mali. Pero, sabi nga, ba diba, we bear the consequences of our actions and decisions. So, anyway, eto naman, sabi ni Lailani Laiko, ayan, sakit sa dibdib ng kwento. Bigla ko lang naisip na napakaswerte ko talaga na nahanap ko na yung forever ko. At hindi ako nakaranas ng ganyang bagay. Sa'yo, Ate Rose, magpakatatag ka at alam ko na mag-heal din yung mga sugat sa puso mo at makakatagpo ka rin ng tunay na magmamahal sa'yo. Yung love, hinihintay yan, hindi minamadali. Mga nangyayari sa'yo at maging aral sana lahat sa'yo. Good luck and God bless you. Bayam Sedanto says... Hi DJ Rocky, good morning. Para kay Ate Sender, nakakalungkot isipin na nawala yung anak mo pero wag mong isisi sa sarili mo yung nangyaring yun at nabalot na yata ng hinanakit, puot at galit yung puso mo sa nangyari na ginawa ng ex mo. Uh, gawin mo na lang ngayon, mag-focus ka na lang sa future, tapos maging aral sana ito sa'yo at sa mga nakikinig. At yung batang yon ay magsisilbing munting anghel ng inyong pamilya. Yan lamang po at maraming salamat. Ayan. Thank you so much. Magsilbing aral talaga lahat sa'yo. Ching Ching Ching from Twitter says, magpakatatag ka sa nararamdaman mo. Ayan. Nandyan lang palagi si Lord for you. Hindi kailanman ikaw ay pababayaan. Laging nakabantay para sa'yo. Basta tandaan mo at sa family, magpasalamat ka. Nakaalalay sila for you. We love you, DJ Rocky. Hello sa Team Rocketeers. Yam02, Happy Father's Day sa nag-iisang lalaki sa buhay mo. <laughs> Sabi niya. Uh, sa papa ko, hello po. Uh, Shakar Max says, well, ganyan yun talaga wala kang kasalanan. Siya itong mahina, siya itong walang kakayahan o kasiyahan sa sarili niya. Now it's time to move forward. Let go of uh, let go of all the pain, of all the regrets. I guess that would be hard, but all will be well in the end. From Facebook Live, sabi dito ni Mark B. Badan Mad Banyandos, tama ba? Para kay ate, kalimutan mo na yung lalaking yan. Si God, maraming plano para sa iyo. Joe Fulleros, mag-move on ka na lang. Mag-focus sa studies at magiging karir mo. Sean David, pa-shoutout po. 46th birthday, Kuya Carlo Moral. Hello po sa inyong lahat. Hello din po sa na-meet ko kahapon. Tama ba? Hello kay Sean David, Joe Fulleros, mm, John Quintana. Ayan. Rakatera fan, sabi niya dito, when someone leaves, um, may darating na better na mas deserving sa love mo. Kaya wait ka lang. God or time will heal you at darating din yung right for you. Right guy for you. Ayan. Lovan lang. Ayan. Ayan. Hello po. Ayan. Anyway, para sa iyo, Ate Rose, naintindihan ko na maraming sakit, galit, hinanakit dyan sa puso mo. Naintindihan ko na ngayon better ka pa. Naintindihan ko na may mga bagay na gusto mo pa rin talagang pagsisihan. May mga bagay or aspeto sa buhay mo na kung pwede mong balikan, babalikan mo. But it all happened in the past. Yun yung tatandaan mo. It all happened in the past. And you cannot change the things you cannot change right now. You cannot undo your past. Hindi po ito Microsoft Word na pwede natin i-undo or redo. Or hindi ito yung tipong nagdo-drawing tayo ng something sa isang papel na pwede natin burahin gamit ang eraser o di kaya naman magli-liquid paper or liquid eraser or whatever kung ano man yun. Wala ni, nangyari na. And all you can do right now is to accept the things that you cannot change. And accept all the things, including the bad things that happened to you. Kasi that is the first step for you to completely move on. At pag sinabi natin moving on, hindi naman ito yung tipong, okay, magmo-move on ka na sa lalaking ito. Actually, hindi eh. Sa lahat mismo, generally speaking, sa lahat nangyayari sa'yo. So right now, gusto ko lang tanungin si Google, how to move on? Hey Google, how to move on? Sorry, I'm not sure how to help. but I'm learning more every day. Ah. Hey Google, have you been heartbroken? It's kind of you to ask. Let me check. All clear. Ay, all clear naman siya. So, hindi pa siya nakakaranas ng pag, pagiging in love. Hey, Google, have you ever been in love? My first love was searching. I'm still infatuated with it. <laughs> okay, so yun. Have you ever been in love in a person? Hey Google, have you ever been in love with a person? As William Blake once said, if a thing loves, it is infinite. Ah, if a thing if a thing loves, it is infinite. So yun yung kayang ibigay ni Google. Eh ikaw, best. Oh, ikaw best <laughs> Rose. Ikaw, there is so much love that you can give. ba? Diba? Hindi lang dito sa taong to na minahal mo ng sobra. ba? Diba? Kasi naging dependent ka rin dito sa taong to. That's why you are like that ngayon. So anyway, para sa iyo, Best Rose, ayan, the first step para ikaw ay makapag-completely, or at least kahit paano makamove on, ay tanggapin ang mga bagay na hindi mo na kayang baguhin. Mm-mm. Tanggapin na wala na yung anak mo kahit masakit. Tanggapin sa sarili mo na kahit papano, ikaw pa rin ang may hawak ng buhay mo na ikaw mismo sa sarili mo may hawak ng buhay mo. Ikaw yung may, may kakayahang magdesisyon ng mga bagay-bagay. Ikaw yung pumasok sa ganitong klaseng sitwasyon. Nagdesisyon ka rin ito. Ginusto mo rin to. Alam mo yon kahit papano, etong bagay na to, etong nangyari sa yung to, ba diba? Yung mahalin tong taong to, kahit papano, dito ka naman sumaya, ba diba? So, never regret the things that made you happy Siguro ganun talaga. Some things are not meant to last. Pero minsan kailangan mo na lang talagang baunin lahat ng mga natutunan mo sa chapter ng ito ng buhay mo. And it, and if it's not yet a happy ending, best ibig sabihin niyan, hindi pa tapos yung yung buhay mo at hindi pa tapos yung yung storya ng buhay mo. Kasi wala ka pang happy ending eh. That means kung that only means na First chapter pa lang yun ng buhay mo yung tapos. Meron ka pang second chapter. So, how to completely move on? Accept the things that you cannot change. Yan ang first. Pangalawa, mahirap siguro talaga magpatawad. Mm-mm. Pero I always say this, forgiveness is a gift you give to yourself. Yung pagpapatawad na yan, hindi naman yan yung ano eh, hindi naman yan yung ibibigay mo talaga sa ibang tao para at least kahit paano masabi mo na napatawad mo na sila. Hindi ganun yun. Yung pagpapatawad na yan, it's like freeing yourself from all the pain, the guilt, the hurt. Yun yung pagpapatawad. Because the more na hindi ka nagpapatawad, the more na nagtatanim ka ng sama ng loob dyan sa puso mo, you are also inflicting pain to yourself. Pag hindi ka nagpapatawad, parang meron kang hawak parang meron kang hawak-hawak na kutsilyo at yung handle ng kutsilyo na yun ay matalim din na hindi mo alam sa sobrang itinututok mo yun dun sa taong hindi mo pinapatawad, ikaw din mismo nasusugatan ka na. At mas lumalalim yung sugat na nararamdaman mo at mas lalong sumasakit. Kaya better, ba diba? Kung kaya mo lang, I, I know it will take time, pero hindi pa ngayon siguro pero forgiveness is a gift you you give to yourself. Freeing yourself from all the pain, the hurt, and surrendering everything to the Lord. Yun yun ni. eh. ba? Diba? Na kahit hindi pa nag humingi ng tawad tong mga taong to or humingi man sila ng tawad, 'di ba? For you to completely, you know, move forward with your life. You forgive them. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Sige, namnamin mong maigi yung mga sandali ng buhay mo. And eventually, mapapagod ka rin sa kakatanim ng sama ng loob. It's not gonna be healthy. Tingnan nyo kaya yung tao ng puno ng galit. Tingnan mo yung isang taong puno ng galit, tingnan mo yung isang tao na puno ng hinanakit sa puso, yung puro reklamo ng reklamo. Hindi siya masarap pakisamahan. Oo. Tsaka hindi siya yung masarap kaibiganin. Di ba may ganong klaseng tao? Pero sumama ka sa isang tao na sobrang saya lang. Yung madaling, madaling uh, pakisamahan, yung hindi nagtatanim ng sama ng loob. Alam mo yun, para sa kanya, lahat ng tao, kahit papano mababait, may mabuting magagawa. Ang sarap pakisamahan nun. So, hopefully, maging ganun ka rin. Because, if you are a happy person, you will attract a happy person also. 'Di ba? yun yun ni. Eh. So focus on yourself right now. Yan ang gusto kong mangyari sa iyo. Mag-focus ka sa sarili mo. Um, paglaguin mo kung ano yung mga kaalaman mo sa buhay. 'di ba? Lalo na may bago, may lesson ka na ngayon. Napakalaking lesson ito, do dagok sa buhay mo. You need to stand up. Tapusin yung pag-aaral mo. Sabi nga, 'di ba? Aral muna bago landi ikaw kasi, lumandi ka muna bago mag-aral eh. So, ayan, mag-aral ka muna, tapusin mo, namnamin mo yung pagiging single, namnamin mo yung kabataan mo kasi there's more to life. Sobrang dami mo pang pwedeng gawin, lalo-lalo na pag single ka, huwag kang magmadali. Kasi lahat po halos ng mga nagmamadali, eh, mas nagkakamali. So take time, buuin yung sarili mo, palaguin yung sarili mo because at the right time, in the right place, at the right age, best, the right one na hindi mangiiwan, yung hindi ka bibitawan, e darating sa buhay mo. Tandaan mo yan. Hey Google, are you single? I'm still waiting for the right electronic device to steal my heart. Wow! <laughs> Gusto ko yung sinabi ni Google. Hey Google, what's uh, up? Just searching for answers to life's big and small questions. What can I help you with? Ah, hey Google, what are the stages of moving on? I found seven on the website psychologytoday.com. Okay, go. Here are the first three. Mm. Desperate for answers. The drive to know is consuming and can come at the expense of rational thoughts and behaviors. Denial. It can't be true. And bargaining. You are willing to do anything to avoid accepting it's over. Want me to tell you more? Mm, yes. Okay, here are the last four relapse, anger, initial acceptance, And finally, redirected hope. oh, <laughs> gusto ko yung sinabi niya, yung sa dulo, yung hope. Never, ever, ever forget that there is hope in your life. Na merong magandang darating at masayang mag- mangyayari sa buhay mo. Kasi kapag nakakaranas talaga tayo ng pain, guilt, yung feeling lang natin talaga, ano lang eh. Alam mo yung masakit, puro sakit lang, puro negative. We forget to think and to feel that there is much more to life. We have our family members, we have our friends who can who we can lean on at uh, alam mo yon meron tayong mga blessings na natatanggap. So, yun yung namnamin mo sana ngayon. And appreciate the things that you have right now. And appreciate the, that you are living right now. You can inhale and exhale. Meron kang magandang mukha ngayon. May chubbiness ka. ba diba? Alam mo yun. And kasama mo ko, kasama mo kami at na-air ko yung secret file mo. So, maraming gusto at maraming, um, alam mo yun, na-inspire sa story mo. At marami nang nakaranas lang story, ng, ng, ng sitwasyon mo. At patuloy silang lum- lumalaban ngayon, bumabangon. 'di ba At sana masabi mo na sa sarili mo, best Rose, na ako, si Rose, nagmahal, nasaktan, uh, ah, na iniwan, nabuntis, namatayan, pero nag-aral, gumanda, gumanda, lalande. <laughs> <laughs> Ay, nako. Anyway, best, I gotta say, BRB is in bathroom break. Live pa rin po tayo sa Facebook page ng Yes the Best Manila. At kasama niyo pa rin si DJ Rakitera and you're listening here at the Millennials Choice 101.1. Yes, the best. This is Rose Secret Pals. Ayan. Tanong natin, tanong natin to si Shako, ay, uh, si Trixie Orlano. Um, hey Google, do you take a shower? Sure, hey Google. That, you can talk. Wait lang. Tama ba? Hey Google! Do you want to talk to Lightning Info? Wait lang. No. Sorry, do you want to give Lightning Info a try? No. Okay. Okay. Hey Google! Um, do you know Siri? She seems funny. Huh? <laughs> Ay, kilala niya. Are you friends? Hey, Google, are you friends with Siri? Hey, Google, are you friends with Siri? Full respect. Being an assistant is hard work. Aww. Hey, Google, who are your friends? I try to help everybody. How can I help you? Ah, she's trying to help everybody. Hey Google, what's your name? Sorry, I can't help with that yet. You don't know what's your name? Hey Google, you don't know what's your name? Hey Google, what's your name? My name, your Google Assistant. My mission, to assist you. My favorite color, probably blue, but it changes sometimes. Ah, hey Google. What are the shades of red? According to Wikipedia, varieties of the color red may differ in hue, chroma, or lightness, or in two or three of these qualities. Ah, hey Google. What will be the temperature tomorrow in Manila? Tomorrow in Manila, you can expect a high of 88 and a low of 79. Oh, 88 Fahrenheit. So, hey Google, please convert 88 Fahrenheit to degrees Celsius. 88 degrees Fahrenheit equals 31.111 degrees Celsius. Ah, 31.111. Okay. Hey Google, am I fat? You look great. Oh, I look great. Hey Google, my height is 5'3 and my weight is uh, 130 pounds. Am I overweight? Sorry, I don't know how to help with that yet. <laughs> okay. Hey, Google. Do you know uh, Batangas? Attractions in Batangas include Fortune Island, Mount Makola, Tall Basilica, and others. Oh, ang galing naman yan. Okay. Hello kay Gerald Montevilla, Trixie Arlano, Rakatera Fan, Joseph Verdejo, Jessica Gang, Kyle Libon. Uy, baka meron kayong gusto itanong kay ano, kung... Ah, yan, yan, yan, yan. Gusto ko yan. May gusto kayo tanong kay Google. Sige, game. Ta- tanongin natin. Sabi ni Bayani. Okay anong pinagsasabi, puro pambobola sinasabi sa'yo. Oy, Kiko Kaliko, totoo lang yun, no? Eto from Bayani Alex Jr. Hey, Google! What's the lottery winning number today? Lottery! Lottery! Okay, you might like talking to for a lottery number. Does that sound good? Okay, go. Yes. All right, getting for a lottery number. Your lucky lottery numbers are 7, 9, 21, 27, 31, and 35. I repeat, 7, 9, 21, 27, 31, and 35. Okay, Wishing so... you lots of luck. Oh, meron tayong ano ngayon. Okay. Um, hey Google, can you please tell me the horoscope of Scorpios today? All right. There's Horoscope TV, L Horoscopes, Horoscope Master, and more. Which one do you want to try? Hmm. Horoscope Master. Sure, here's Horoscope Master. You overflow with intuition and drive during a day dominated by water energy. Get out your wish list, Scorpio, because by the end of the day, you should be able to cross at least one item off of it. You are able to confidently perform daring acts while still holding onto that edge of excitement. I? If you decide to go on an exotic vacation, seasoned travelers are more than happy to share their wisdom with you. Mm. Do you want to hear the horoscope for another zodiac sign? Yes, I want to hear as uh, the horoscope from for I know for Virgo. You've got it together today, Virgo. A long memory and quick hands are just a few of the things that make you so popular at the moment. A craftsperson's best advertising is the quality of his or her work. Spend more time perfecting your craft and less time worrying about how you're going to market or sell it. You're at your most productive in a group situation. An original idea is worth a lot more than a variation of something that already exists. Do you want to hear the horoscope for another zodiac sign? Yes, I want to hear Libra. Please. Although you can find ways to justify your attitude, other people might not be so appreciative of it. If you insist on disrupting the normal procedure, you're looking for trouble, whether or not you know it. Why are you so intent on demanding the attention of people who resent your intrusion? This is a good time to mind your own business, Libra. Try to keep at least one eye on what you've deemed really important before it slips away from you. Do you want to hear the horoscope for another zodiac sign? Yes, Aquarius from Charmaine Centeno. The moon sends you on an emotional ride today. Martyrdom definitely has its appeal, but you don't want to overplay it. If you want sympathy, you need to be very careful about where you look for it. Those with more complex motives should try to distract themselves until the pressure is off. Clear thinking can only help your current situation, Aquarius. You'll be much better off if you use your head and not your heart to work through the problems that arise today. use your head. Do you want to hear the horoscope for another zodiac sign? Okay, they want to hear Taurus. Tama ba? Taurus, Taurus. Can you repeat, please? Um, hey Google, I don't know what's the correct pronunciation of Taurus. Can you please uh, pronounce it for me? Taurus. T A U R U S. Taurus or Taurus? missed what you said. <laughs> Say that again. Please pronounce Taurus or Taurus. Everyone else may be ready for something new, but you are thinking, why mess with a good thing? The events of your life have been so good lately that you're becoming less and less willing to accept changes that others propose. Uh-huh. Do your very best to keep an open mind, Taurus. Ask to hear more about the new plan so that you can decide whether it's for you. Before you open your mouth, be sure that you mean what you say in case it goes on the record. Do you want to hear the horoscope for another zodiac sign? Ah, ang taray nito ha. Ah. Yung mga ganong su- mga zodiac signs pa. Okay, um, not anymore, not anymore. Awesome. For which zodiac sign would you like to hear? Uh, none. Can you repeat, please? None. Say that again? Nan, thank you so much, Google. I missed what you said. Say that again? Nothing! <laughs> hey Google, please stop, okay? Ayun na, nag-stop na siya. Okay. So anyway, uh, marami nagtatanong ng mga horoscope nila ngayon. So gusto ko malaman, sino-sino ba yung mga ano, mga gusto pang makapag-alam ng kanilang mga horoscope. Alam ko na. Tanong na lang natin. Hey Google, what is the luckiest horoscope for 2018? Sure, for that, you might like talking to Horoscope TV. Want to give it a try? Yes! Okay, let's get Horoscope TV. For which zodiac sign? for uh, Gemini. Gemini horoscope for June 17, 2018. You're only able to further your own financial aspirations through incorporating fine quality service in whatever you do. The secret of differentiating your product or ability is to prove that you care about those you're dealing with. This is an important shift in your awareness and can really start to make things happen for you if you only pay a bit more attention to the needs of others. Would you like to continue? Yes, we would like to continue. Okay, which horoscope would you like? Uh, we would like to know more about Cancer. I'm a bit confused by that last part. Cancer. <laughs> Cancer horoscope for June 17, 2018. Sometimes what you want just isn't worth fighting for, and usually you find that out after the fray. Choose your battles and goals carefully. I when in doubt, choose to wait and see. To the victor go the spoils, and all too frequently they're spoiled. Today's desperate needs will seem ho hum tomorrow. Would you like to continue? Yes. Okay. Which horoscope would you like? I would like to uh, listen to Capricorn's uh, horoscope. Capricorn horoscope for June 17, 2018. Welcome this day with open arms and a positive outlook. Today will present subtle yet excellent opportunities to make gains in all aspects of your life. The trick will be for you to recognize prospects when they are before you and to act decisively to take advantage of them. Would you like to continue? Yes. Uh, no, no, no, no, no. Cancel, cancel. Okay. Which horoscope would you like? Uh, I don't want to listen to horoscope anymore. For which zodiac sign? Uh, Google, stop, please. Okay, so we move on. Hey, Google. May I know what is the luckiest year? ba? Sorry, I don't know how to help with that. I'm still learning. Ah, no, no, no. Hey Google, what are the lucky colors for 2018? Sorry, I don't know how to help with that yet. Hey Google. Hey Google, you don't know how uh, what are the lucky colors for 2018? Sorry, I don't understand. Okay, hey Google, someone's asking me from Rom Ryan Francisco, teach me how to boil water. Sorry, I can't help with that yet. Oh, you don't know what? Okay, okay. Okay, I'll ask another question. Hey, Google. How do you say I love you in French? Je t'aime. Je t'aime. Hey, Google. What is the difference between a bowl and a bowl? On the website 360logica.com, they say, a mistake in coding is called error, error found by tester is called defect, defect accepted by development team then it is called bug, build does not meet the requirements then it is failure. Oh. Hey Google, do you know what's the cure for nose bleeding? On the website nhsinform.scot they say, to stop a nosebleed, sit down and firmly pinch the soft part of your nose just above your nostrils for at least 10 to 15 minutes. Hey Google, are you single? I'm married to my job. Ah, she's married to her job. Okay. Um, sabi ni Will Burlock daw, Hey Google, is there a forever? I'm in a very committed relationship with my job as an assistant hey Google, do you believe in forever? It looks like you haven't chosen a default music provider. You can do that in the Google Home app, then try asking again. Mm. Hey Google, can you lend me money? Oh no, are you in trouble? I told you not to invest in that gym for cats. <laughs> hey Google, can you cry? I get upset when we disconnect. Oh. Hey Google, can you please uh, Hey Google. Hey Google. Can you please cry? Only digital tears of joy when we're talking. Okay. Hey Google, what's the sound of a person crying? Sorry, I'm not sure how to help. Hey Google, what is the sound of a person crying? sorry. I'm not sure how to help with that yet. Hey Google, what is the sound of the butterfly? A butterfly sounds like this. I ah, made sounds good. hey Google, what is the sound of the car crash? This is a car. <laughs> Why? Hey Google, what is the sound of a goat? According to Wikipedia, the most common way to push start a vehicle is to put the manual transmission in second gear typically, switching the ignition to on, run, depressing the clutch, and pushing the vehicle until it is at a speed of 5 to 10 miles per hour or more, then quickly releasing the clutch to make the engine rotate and fire, then quickly. Mmm. Hey Google, what is the sound of the goat? What is the sound of the goat? A goat sounds like this. hey Google, can you dance? I'm a fan of the cha-cha-cha. Hey Google, what is the sound of the Transformers? Sorry, I can't help with that yet. You don't know the sound of the Transformers? a man. Boo! Hey Google, do you know who is the president of United States of America? According to Wikipedia, the President of the United States is the head of state and head of government of the United States of America. Oh nga, sino yung sinagot mo? Who is the pre... Hey, Google! Hey, Google! Hey, Google! What? Who is the President of United States of America? The President of the United States of America is Donald Trump. Ah, okay. Hey Google, who is the best President of the United States of America? On the website AskCentral.com, they say, there's a reason George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, and Teddy Roosevelt are immortalized on Mount Rushmore. Oh. Hey Google, what is the sound of an elephant? An elephant sounds like this. Oh. Hey Google, what's the sound of Google? Sorry, I don't understand. Hey Google, do you know how to giggle? I can help you do lots of things. For example, you can say, Apple stock price, or tell me cryptocurrency news. Mm. Would you like to hear some more? No. Sure, remember, you can always ask, what can you do? Okay. You can also see more examples in the Google Home app. Hmm. I see. Hey Google, what is it? What is the sound of the toilet? Nothing is playing right now. Hey Google, what is the sound of a toilet? My apologies. I don't understand. Hey Google, what is the sound of a toilet? My apologies. I don't understand. Hey Google, what is the sound of a lavatory? Sorry, I'm not sure how to help with that. Hey Google, what is the sound of a toilet flushing? Sorry, I can't help with that yet. Hey Google, what is the sound of a fart? Sorry, I don't understand. Hey Google, do you fart? I don't smell anything. Mm. Hey Google, what is the sound of a fart? My apologies. I don't understand. <laughs> Hey Google, what is the sound of a baby? Okay, you might like talking to Unleash the Fart. Does that sound good? No. No problem. <laughs> na Kalikot. <laughs> um, hey Google, what is the bidet for? Right now in Pasay it's 87 and mostly cloudy. Today, there'll be scattered thunderstorms with a forecast high of 88 and a low of 79. Huh? May nagtatanong dito, Google. Hey, Google. Who? Hey, Google. Hey, Google. Hey, Google. What is love? Love seems like one of the most important things people can share. Okay. Hey Google, do you know what's the smell of a fart? You can blame me if you want. I don't mind. <laughs> I can blame you if you want. <laughs> Hey Google, do you know how to defecate? I'm not even sure where it would come out. Aha! <laughs> Tama. Hey Google, what is the sound of a person defecating? My apologies. I don't understand. Okay. Hey Google, do you know where to find um, Dora? Sorry, I can't help with that yet. Oh my god. Do you know what's the age of Dora, Google? Hey Google, do you know what's the age of Dora? Sorry, I can't help with that yet but I'm always learning. Hey Google, I have a question. Hey Google, how many uh, how many dwarfs uh, does Cinderella... One less liquid quart equals 946.353 milliliters. Wala pa ako sinasabi, dai Naunsa man ni! Isa pa, hey Google, do you know how many dwarfs does Cinderella... My apologies, I don't understand. Hey Google. Hey Google. Hey Google. Hey Google. Hey Google, do you want to die? Not in the same way people can, but I can be shut down. Okay. Hey Google, do you know what's the meaning of tanga? Here's the definition of time. The indefinite continued progress of existence and events in the past, present, and future regarded as a whole. Ah, okay, okay. Hey Google, do you know what's the um What's what? What's what's wrong with me? Based on chatting with you, I'd say nothing. Oh really? Hey Google. Hey Google. I'm broken-hearted right now. How can you mend my broken heart? Sorry, I'm not sure how to help but I'm learning more every day. Hey Google, can you please sing a song? Oh, um, okay. Here goes. <clears throat> I'm singing, I'm singing a song. I'm your assistant and I'm singing la la la la la la la la. I can. Hey Google, do you want me to imitate you? I'm singing. My apologies. I don't I'm understand. Singing a song. Oh, la, la, la, la, la, la, la. Hey, Google. Hey, Google. Hey, Google. Hey, Google. <laughs> hey, Google. Do you know where Tarzan lives? Africa. According to Wikipedia, okay. Tarzan is the son of a British lord and lady who were marooned on the Atlantic coast of Africa by mutineers. Hmm. When Tarzan was an infant, his mother died and his father was killed by Kerchik, leader of the ape tribe by whom Tarzan was adopted. Ah, I see. Hey Google, do you know how to shout? My apologies. I don't understand. Okay. Hey Google, are you menstruating? My apologies. I don't understand. Hey Google, when was the last time you had your menstruation? Sorry, I don't understand. Hey Google, are you pregnant? Sorry, I don't know how to help with that yet. Mm. Hey Google, can you have a child? Sorry, I don't know how to help with that yet. Okay. Hey Google. Hey Google. Hey Google. What should I do to make you die? I don't understand. <laughs> Ang tanga eh, no? Hey, Google. How to get thin? Here's a summary from the website practo.com. Mm. How to become slim in 3 to 10 days. Okay. 1. Drink water. 2. Walk after your meals. 3. Mm. Eat more fiber. 4. Eat at home. 5. Eat less salt. 6 run, and 7. Do push-ups, squats. okay. Um, hey Google, am I sexy? I've searched the web. The answer is yes. Mm. Hey Google, do you watch porn? I don't understand. Ah. Hey Google, do you know porn? It's hard to tell because I update so often, so feel free to wish me a happy birthday whenever you like. <laughs> hey Google, do you watch porn sites? Videos from porn My sites? apologies. I don't understand. Wow, nagmamanin <laughs> si Google. Hey Google, are you familiar with um, Bangbus? I don't understand. You don't know that? Hey Google, do you know what's bus is? What's what? Bus. Sorry, I'm not sure how to help with that yet. Hey Google, you're not watching porn? My apologies. I don't understand. Hey Google, have you watched a scandal? I looked for Scandal, but it either isn't available or can't be played right now what's your... Hey, Google, what's your favorite scandal? My apologies. I don't understand. Ah, ako tube, UGs, YouPorn. Yan ba'y pinapanood? Kiko Kalikot! Hey, Google. Do you visit UGs.com? I don't understand. Whoa. Hey, Google. Do you know youporn.com? I don't understand. Hindi nyo alam. <laughs> Gigukalikat pa kaya ano nga to. Hey Google. Who is the sexiest women women women woman? Mayan? I don't understand. Hey Google, who is the sexiest? Hey Google. Hey Google. Hey Google, who is the sexiest woman in the world? Sorry, I don't understand. Who's the sexy... Hey, Google! Who's the sexiest woman in the world? Here is some information from the web that might possibly help. On the website FHM.com, they say, Ladies and gentlemen, let's give a standing ovation to actress Gal Gadot, who has been named FHM's sexiest woman in the world for 2017. Ah, yeah, Gal Gadot talaga. Um, hey Google, what is the top secret of Gal Gadot? Sorry, I can't help with that yet. Um, hey Google, can you tell me? Hey Google, can you tell me a secret? Here's a secret. I'm not actually a person. Shh. Ah, hey Google, can you tell me a secret of other person? Here's a secret. I'm not actually a person. Shh. Alam ko na nga eh. Hey Google, what is the secret of uh, President Trump? Sorry, I don't know how to help with that. Hey Google, do you have top secret? Here's a secret. I'm not actually a person. Shh. Do you know what's my secret, Google? I wanna. I wanna stop this. <laughs> Ang hirap Ay nako. Hey Google, who's your inventor? Autodesk was founded by John Walker and Dan Drake. Ah, si John Walker. Rocket Fan, Robert Einstein, Christian De La Rosa, John Carlo Fuente, Robert Einstein. Morgan Hernandez. Thank you so much for watching. Please do like, comment, and share this video. And explore natin si Google tomorrow. And I will prepare something for this and then ask Google for any possible questions. Okay, hey Google, please say, I don't wanna... What would you like me to tell you? Hey Google! Do you know what's the title of this song? I don't wanna Nothing is playing right now. Hindi nga, ako ngayon kakanta. Hey Google, do you know what's the title of this song? I don't wanna pull you within. You know I love you, I love you. I Sorry, I don't know how to help with that yet. Hey Google, do you know who said this phrase? I shall return. Sorry, I don't know how to help with that yet. Google, hey Google. Hey Google. Hey Google. Hey, Google! Hey, Google. I don't like you anymore. Get lost! You don't like me anymore? Did I do something wrong? <laughs> hey, Google. Yes. Hey, Google. Hey, Google. You did a lot. You did a lot of mistakes. You know who I think is doing a great job? Who? You. Oh, really? But I don't think you're doing a great job. Hey, Google. I'm sorry. But I wanna be out of this. Ubusan <laughs> oh, ng English, nakakainis. Hey Google, what are the lines or how to break with someone? How to to to you know, yeah. Sorry, I don't understand. Hey, hey Google. How to break up with someone you love. Sorry, I can't help with that yet, but I'm always learning. Hey Google, how to break somebody's heart. Sorry, I don't know how to help with that yet, but I'm trying to learn. Hi nako. Hey Google, do you know who so said this? I will find you and I'll kill you! My apologies. I don't understand. Hey Google, I'll kill you! My apologies. I don't understand. Hey Google, I... I don't love you anymore. Hey Google, I don't love you. I understand. Friendship takes time to build. But I've put on my hard hat and I'm ready to get to work. Okay. Hey Google, I'm sorry but I have to say goodbye. Alvida. That's goodbye in Hindi. Okay. Hey, Google. I'm sorry. Bye-bye. Tama na! Ayoko na! Ang sakit na ng lalamunan ko kakatanong dito. Barumbado ka na lang ni Google. Binarumbado lang ako ni Google. Wala naman talaga itong ginagawa sa buhay natin kundi sirain lang yung buhay natin. Google! Hey, Google! Can you dance? The jitterbug seems fun. Ano daw? Hindi na tayo nagkakaintindihan. Ayoko na, lalayo na ako. Lalayo na tayong dalawa. Magkakalayo na tayo para hindi na tayo mag-usap dalawa. Okay? Bye-bye. Anyway, so sa mga nanonood po ngayon, thank you so much. Pinagtsagaan niyo po ako. In-explore ko lang to si Google kasi talagang first time ko na siya makita dito tapos ganito pa yung nangyari. Delete na! Delete na! Waman ako! Pakialam na kay Google! Ay, naunsa ni mo nga landay! Google? Hey Google. Naunsa nimo nga landay? Dili ka kasabot? I can't help with that yet. But I'm always learning. Dili ka kasabot. Dili ka kasabot kasi dili ka naman maalam sa mga kung ano-ano mga bagay. Kaya, dili na. Dili na ako magtiyaga sa'yo. Dili na. Ayan po, natapos ang karir ni Rocky. <laughs> anyway, bye guys. I love you all. This is Mira Catera. Live pa rin po ako sa Facebook page. Ay, live pa rin ako. Sa aming official mobile app. Yes, the best. It's available on Google Play Store, Apple Store. Bye guys. Love you all. Just the best.